для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Увесь час, пакуль Ганна стаяла з бацькамі каля воза, не сціхаў у ёй успамін пра Васіля, пра яго паўленне, пра яго позірк. Трэба ж, каб так здарылася. Думала, што ўсё скончана з ім. Застаецца толькі забыць, і вось жа сустрэча гэтая. Як яна зачырванелася. Ледь не згарэла, нібы скрадзеным злавілі. зловили. Застаўшыся адна без яўхіма і Васіля, Ганна старалася абдумаць усё, вярнуць сабе разважлівую яснасць. Няма чаго ёй саромецца. І ўсё, што было з Васілём, скончыла. Проста не прывыкла яшчэ. Але прывыкне. З задумак сваіх яна амаль не чула ні зайздрослівага мачышанага войкання вой якая прыгожая хустка ні бацькавага неспакою аб тым што людзі ўжо раз'язджаюцца а мех бульбы так і ляжыць бацька запруг каня каб ехаць дамоў калі к ім падышла чарнявенькая кволая дзяўчына ў каротенькім гарадскім палітой шапачцы запыталася ці не маюць яны бульбы бацька так узрадаваўся гэтаму, што не стаў і таргавацца. Ой, ужо і не думаў, што купец знойдзецца, сказаў чарнушка, як Бог паслаў на шчасце. Дык хай і вам карысць будзе. Богам пасланы купец папрасіў, каб бульбу прывезлі на яе кватэру. Калі ехалі, мачыха з вясковай гаварлівасцю паведаміла: Грошы вельмі трэба. Дачку от замуж аддаём. Белый нездаровы тварык дзяўчыны павярнуўся да ганны віншую добрый хлопец мусіць ну як сказаць ні гарбата ні кульгавы не горшы за другіх здаецца мне так адказала ганна добры красивы багаты умяшалася мачыха я ў хім глушакоў а промовіла дзяўчына далікатна зірнула на ганну пільнымі дзіўна строгімі вачыма. А вы любіце яго? — запыталася дзяўчынка. Ганна не адразу адказала і подумала: « Якая ж худенькая яна нібы недужая. Вецер, здаецца, паднімі і панясе як пушынку. А вочы такія строгія. Люблю ці не люблю. Не ўсім, канешне, любіць выходзячы. Кебусі шлі толькі тыя, што любяць, дык болей за палавіну ў дзеўкаў сядзела, сказала раптам мачыха. Ну і ўсё ж такі. Як жа жыць без кахання? зноў спытала дзяўчына. А вось так і жывуць. Сперць стерпіцца, злюбіцца, ну як кажуць, сказала мачыха. Дзяўчына прамовіла, любуючыся ганнай і дзіўна спачуваючы вы такая прыгожая за яухімам пражыве прыпяваючы зноў умяшалася мачыха само шчасце сказаць у рукі ёй прыйшло дзяўчына не адказала на гэта і запытала з той жа строгасцю хорошее сяло у вас ну нічога грыбоў процьма маліна ягада усякая ну конечно не тое што глінішча ўсё-ткі нічога Мачаха пацікавілася, а вы хто самі будзеце, нешта не бачылі мы вас ніколі. А я ў мозарыву жыву, вучуся. Тут у дзядзькі ў гасцях. Строгія вочы дзяўчыны памякчэлі. Вось настаўнічаць к вам от прыеду, на той год канчаю. І ў яе аказалася такая мілая усмешка, пяшчотная, з ямачкамі, і рот такі прыгожы маленькі, добры, Ну прыязджайце, адказала мачыха, толькі школы ў нас няма. А пашкадаваў добры раток. Дзяўчына, мачыха дазналася ўжо, што яе завуць паразка. Прывяла воз на двор воласці, сказала, што яна жыве тут, на першым паверсе з боку двара. Ледзь толькі ўехалі, як на ганак выйшаў апейка, і дзяўчына радасна крыкнула яму: Ну от я купіла. Яна гарэзліва пахвалілася і нядорага. Пакуль чарнушка наматваў лейцы на ручку, апейка паставіў мех і, прысеўшы, пачаў прыладжвацца плячыма, каб лаўчэй узяць на сябе яго. Чарнушка не чакаў такога, як-ніяк валасное начальства, няхай сабе з простых людзей, і ён паспрабаваў быў паправіць становішча. «Дайце ўжо, я дапамагу вам!» каб не падр... каб не падарваліся з непрывычкі сказаў чарнушка не падарвуся адказаў апейка з натугай падымаючы мех чарнушка памог яму ніякава пайшоў услед падтрымліваючы мех ззаду калі яны вярнуліся на ганак апейка гаварыў дык вы з куранёў то-то твар знаёмы картопля добра ўрадзіла картопля непагана адказаў чарнушка. Ну, а жыта можна сказаць няма. О жытам з пшаніцы пагана ў нас тут у многіх сёлах. Цяжкая зімка будзе і вясна таксама. Ага. А, успомніў раптам апейка. А ў нас тут быў падарыш там з куранёў. Гэты дроз здаецца, а не дзяцел. Во, дзяцел яго прозвішча. І Ганна замерла стала услухоўвацца. Як ён жыве сабе? А што? Нічога. Жыве сабе, адказаў чарнушка. Добра, сумленна жыве. Ну, нічога, як усе. Ганна яшчэ не сцішыла хваляванне, якое выклікаў раптоўны напамінак пра Васіля, як з дому выбегла параска. Строга, сур'ёзна падала штосьці загорнутае ў газету. А гэта вам ад мяне к вяселлю. Нічога другога няма, студэнтка, але кніжка добрая, яна схамянулася. Ну чытаць жа вы ўмееце. Можна сказаць: не, адказала Ганна. Паразка задумалася, што ж рабіць, і памог чарнушка, сказаў Ганне: Бяры да дзякуй. Едучы назад, Ганна трымала ў руцэ кнігу, і везла ў памяці апошні строгі і жалівы дзявочы позірк. Вы любіце яго. Як жа можна жыць, не любячы? А вось так і жывуць. Многія жывуць. Быццам спрачалася яна са строгай і наіўнай дзяўчынай. Ганна ведала гэта была пераканана, што так было і будзе. А калі згадвала, як хадзіла з Яўхімам Васілёва паяўленне, на душу яе важка лажылася трывога. Клопаты, клопаты. На другую раніцу Чарнушка зноў выправіў всю дарогу. Цяпер ужо купляць ганне на кофту. Дарога была недалёкая, хоць і даводзілася яшчэ ехаць у аб'езд, і гадзіны праз паўтары чарнушкавы калёсы круціліся ўжо ў глінішчанскую вуліцу. Дом Нохіма – стаяў на самым лютным месцы, якое чамусьці называлася Коварат, і ў якім сыходзіліся канец вуліцы, дарога залешнікаў і дарога на Юравіцкі шлях. Крама была ўжо ў прыбудоўцы да вялікага старога дома, і чарнушка, прывязваючы каня к штакеціне, мімаволі адзначыў: « Перабраўся ўжо, багацее нохім едучы нядаўна ў юравічы чарнушка сам бачыў як клалі зруб прыбудоўкі і вось ужо на табе крама Ды да і дом ці і даўно з часоў польскай навалы стаяў пусты без вокан і сад за ім недагледжаны абшарпаны ці даўно туліўся і вось на табе як не глянь дык навіна то крама ў доме то паравік то прыбудоўка ха а яблані якія новыя маладыя ў садзе багацея нохім хітры У краме, што пахла ў сярэдзіне свежым дрэвам, селяцамі і газаю, стаяў за прылаўкам старэйшы нохімаў сын Іцка акрамя яго было толькі двое глінішчанцаў, якія прыйшлі, мабыць, пагаманіць, бо купляць нічога не збіраліся. І Іцка адразу навастрыўся позіркам на Ганну і Чарнушку. Чарнушка, падаўній сваёй звычцы, спярша пачаў браць розную драбязу, што дзешавей была: тры карабкі запалак, 5 фунтаў солі, два фунты мокрых з едкім пахам селядцоў ён ужо намерыўся падступіцца да самага важнага і цяжкага да самай вялікай траты, калі паявіўся і сам нохім. А чарнушка здароў быў радасны як добрага знаёмага прывітаў нохім. Нохім ведаў амаль кожнага не толькі ў глінішчах, але і ў бліжэйшых вёсках. Здароў быў і ты адказаў чарнушка. Багаты будзеш, чуў я, а? Дачку аддаеш замуж? Аддаю, адказаў чарнушка. Нохім у момант абмацаў Ганну такім пільным позіркам, што яна ажно пачырванела. Красуня, я ўхім толку бабах знае. Сам бы жаніўся на такой, каб маладзейшы быў. І не жыт, каб быў, а, бо ты б не аддаў за жыда, а? стары ты ногі ну грэц такое гаварыць стары я стары ногім зірнуў на іцку які весела засмяяўся а потым на сялян і адзін з іх падтрымаў о стары самы сок акурат жаніцца от ты чуеш чарнушка а ты кажаш ногім стары ён адразу ж амаль тым жа тонам прамовіў але ж ты мабыць прыехаў ко мне не толькі для таго каб паказаць дачку купіць, што хочаш. Перкаль кажуць у цябе, на кохту е, наважыўся бацька. А вось дзеўка надаць бачыла. Ну, трохі яшчэ засталося. О, твая дзеўка ці мог, бачу, ведае, што добра, што дрэнна. Нохім ну, падаў невялікі скрутак. Калі чарнушка мяў паркаль кручкаватымі, як сухое алехавае карэнне чорнымі пальцамі, чамусьці разглядываў тканіну на святло, Нохім параіў: Ведаеш ці мог, што я табе скажу. Калі ў цябе ўжо такое свята, то я дам чаго нікому не даваў. Саціна ў мяне е, атласная. З Кківа самога блішчыць пераліваецца як шоўк, прыбраўшыся ў яе дзеўка твая будзе чыстая каралева. На каралеўская нохім у мяне грэц яго кішэня малая, адказаў чарнушка. Ай! на сатину кішэня малая. Саромеўся б ці мог казаць такое. Ну добра, як хочаш, бяры, не бяры, я не набіваюся, паглядзі хоць, што яно такое. Ну дык што глядзець? Калі ўсё адно не возьму я ногі, ну не возьму грошай няма. А ты паглядзі, Я за разгляд грошай не бяру. А што глядзець, калі ж яно дорагу? Дорага? Вы чуеце, ён кажа дорага. Ён яшчэ не бачыў крам, не знаю, колькі каштуе, а што ўжо кажа, дорага. Яго яшчэ ніхто не рэжа, а ён крычыць, ратуйце. Нохін спрытна падкаціўся да Ганны і далікатна схіліўся перад ёй. Прашу прабачыць грамадзяначка, але трэба прыраўняць крам да вашага твару, каб ваш бацька пабачыў усё натуральна. Бо мужык такі не паверыць, пакуль не пабачыць сам. Нохем прыклаў разгорнуты край белага саціну да ганеных плеч і шыі. Глядзіце мог, калі е вочы. Калі ты добра хочаш сваёй дачцэ, калі ты хочаш, каб яна была першая красуня на вяселле, а не даруй Ху, задрыпанка якая. Бацька пачухаў патыліцу. І праўда ж, крам, ліха яго матары цудоўны так і пераліваецца, як вада на сонце а Ганна ў ім ужо не Ганна, а красуня нейкая сказкі. І ёй відаць так крам даспадобы. Бач, як зазіхацелі яе вочы, хочуць, просяць А! Чарнушка раптам сказаў: недорага кажаш. А колькі ж яно? Не бойся, У цябе застанецца яшчэ капа грошай, адказаў Нохім. Ай смяешся ты ўсё Нохім, Кеп хоць хапіла. Хопіць, кажу хопіць. Нохім перастаў смяяцца. Я знаю, ці мог, што ў цябе зараз неўпраўка, Сам жа не ўсе знаю, што такое вяселле, хоць ты не пазавеш мяне. А я табе дам палёгку, вялікую палёгку. Можаш цяпер ці мог не плаціць усяго. Заплоціш толькі рублёў, ну, якіх, ну, тры. А астатнія можаш і зусім не плаціць. А дробіш якой-небудзь драбязю. Ну, драбязою якой-небудзь. Ну, напрыклад, з'ездзіш зімою ў Мозыр па крам. І адзін раз у Юравічы, а мо і ці два. Чарнушка пачухаў патыліцу. тыліцу. Тры рублі? Грошы такія пакласці? А потым яшчэ ў Мозар і Юрэвічы халадэчую перціся. А А ўсё ж трэба ўзяць. Вельмі ж ганне да твару. Ай. <clears throat> Але ж дорага. Страх, сказаў чарнушка. Нохім, столькі грошай, столькі язды жартачкі сказаць. Ой, які ж ти скупиці мох. Ну, добре, добре. Ще, ну, копійок, ну, ну, двадцять. Ну, скину, калі вже у тебе розход такий, веселье. Що не кажи, не усе платіць одразу. Якая не ёсць апалёгка, так падумав Чарнушка. А там Бог батька. Пакуль, дай Бог, веселье горыць, Чарнушка выняў з-за пазухі латку – раскруціў яе і стаў лічыць грошы. Ну мерай уже. І ногім спрытна крутнуў пак, разгарнуў, адмераў драўляна маршынаў і адрэзаў. І перш чым злажыць адрэзанае, ён правёў яго па сваёй далоні, каб усе бачылі, як зырчыць, як пераліваецца яго тканіна і акуратна загарнуў паперу насіце на здароўе, мадамазель, дзяўчына, і будьце шчаслівыя ў гэтай кофце. Потым з Нохімам ужо загаварыў другі пакупнік, але калі чарнушка пайшоў да дзвярэй, гандляр раптам перапыніў гаворку – і пацікавіўся. «А дзе ты ці мог шыць будзеш? Такі крам сапсаваць не штука. Ты о, думаю, к голдзе пайці. О, ідзі да яе. Што б ён і на тым свеце 133 разы перавернуцца кожны дзень гэтай годы? За яе паганы языць, якім яна менціць усякую несусвеціцу на мяне на Нохіма. Але Нохім не злый. Ён не помсціць. Ён прадае крам і сам пасылае людзей, каб падтрымаць гэту дурную бабу, якая гатова ні за што ўтапіць свайго чалавека. Ну вось так ёй і скажы гэтай годлі, што паслаў сам Нохім. Годля жыла блізка у чорнай паточанай шашылем хатцы з чорнай саламянай страхой і дробнымі акенцамі. Чарнушка ведаў, што хата гэта дасталася ёй ад глінішчынскага бедняка, які падаўся ў прымы. Купіла хату годля сама гады праз два пасля вайны, сама аказалі напытала, сама старгавалася і сама прывезла знароўлі галодных дзяцей разам з тихім, нявідным чалавекам сваім Элем. Але найбольш выклікала людской цікавасці, чуў чарнушка дзіва, якое унесла годля ў хату. Дзіўны столік на жалезных ножках з бліскучым колцам і мудрымі шпянькамі. Дзіва гэтае, якое звалася нажной швейнай машынай і падобнага якому не было нічога не тое, што ў глінішчах, але ў другіх сёлах, куды дасягалі глінішчанцы. Ужо само па сабе паставіла годлю, на паважанае месца між людзей. Яшчэ больш павага гэта вырасла, калі пабачылі, як хітрая годля упраўляецца з мудрай сваёй швейнай машынай і якія прыгожыя дае дзяўчатам і хлопцам спадніцы і сарочкі. Чарнушку шыць у годлі не даводзілася. Абыходзіліся дзякуй Богу самі. Самі пралі, ткалі і шылі, але годлю ён добра ведаў. Вельмі ж асаблівая была яна сярод вясковых жанок. Хуткая, мітуслівая, ніколі не пройдзе ціха, а ўсё бегам, бегам. Адзінае вока яе таксама хуткая, жвавая, усё заўважае, усё разумее. І да ўсяго яшчэ такая дзіўнасць, пра якой было гаворкі па ўсёй акрузе, усю зіму і ў мароз і ў мяцеліцу годля заўсёды без хусткі, толькі гуга тырчыць на патыліца і хоць бы калі прастудзілася. Уваходзячы ў сенцы, у цемры якіх залапаталі куры, чарнушка увагнуў галаву. Дзверы нескаватыя, нядоўга і гузак на лоб паставіць. Годля! цэлячыся ў печ, у якой варушыліся воцветы агню, падграбала пад чыгун жар. Паставіўшы качаргу ў кут, яна адказала на чаркушкава прывітанне, хутка акінула адзіным вокам бацьку і ганну і скамандавала: «Соня, дай госцю табурэтку. А вы? Яна кінула позірк на ганну і раптам крыкнула: « Фаня, возьми свае латкі. Чарнушка зняў шапку, але сесці не захацеў, не рассечвацца прыйшоў. Нічога годля, пастаім. Я вось тут з дачкой па справе. Годля ўсе прыходзяць не гуляць. Ко хто пашыць, ці спадніцу. Чарнушка падаў ёй свой пакунак, успомніў пра анаказ Нохіма. Нохім сам паслаў мяне. О, які ён добры, прамовіла кпліва Годля. Сам паслаў Годля, вы чулі? Блеснула я на воком на печь, где сядели дети. «Сам послал ко мне! А до кого ж чей он пошле, коли тут одна я годля, одна я шию?» И она звыкла и спрытно поглядела на сатин и запытала, кольки заплатили гэтому нохиму. «Ой, обдирала! Ой, обдирала!» покрутила я на головой с гугою. «Обдяре человека!» голам без сарочка даруйце адпусціць, ды да яшчэ дзякуй яму скажыце. І такім круцялям савецкая ўлада волю дала такім паганым непманам. Трэба было рэвалюцыю рабіць, каб проліваць кроў, каб ногім абдзіраў людзей. Ой, я накінула позірк да печы і крыкнула: Эля, там малако выходзіць. Эля падбег к печы, стаў завіхацца з вілкамі каля агню. А годля, дастала са скрыначкі ў машыне мерку, але толькі запыталася, які ганне фасон хочацца. Як чарнушка, перахапіўшы ганне на адказ, прадбачліва завёў гаворку пра плату. Можа, яшчэ не старгуемся, Чаго ж тады агарод гарадзіць, баяўся, што годля заломіць і многа і грашыма. Ён прыкметна памякчэў, калі годля сказала, што можа ўзяць мукою ці бульбою, але хоць год для брала і нядорага, як яму і казалі тыя, у каго ён выведваў загадзя, чарнушка ўсё ж патаргаваўся. Ну не таму, што чуў гэтым неабходнасць, а таму, што так было заведзена ва ўсіх. Усе так рабілі. Годлю таксама не злавала спрэчка торг. Не першы раз такія гаворкі яна вяла. І як толькі згода была ўстаноўлена, яна быццам і не спрачалася зусім, а спакойна, дзелавіта пачала хадзіць вакол дзяўчыны з меркай. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.